بسم الله الرحمن الرحيم Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. قل يا ايها الكافرون Sema, enyi makafiri, La a'budu ma ta'budun Siabudu mnachokiabudu Wala antum aabiduna ma a'bud, Wala nyinyi hamuabudu ninayemuabudu. Wala ana aabidum ma abadtum Wala sitaabudu mnachoabudu ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نيني هموابود نيني وابودو لكم دينكم ولي دين نيني من دينينو نامي من دينيانغو الله أكبر الله أكبر لا Suratul Kafirun imeteremka maka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu anamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam awakatishe tamaa makafir katika juhudi zao za kutaka kusikilizana na mtume katika wito wake wa haki kwa kuwa yeye ni mwenye kubakia vile vile juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu ambaye hapana Mungu ila yeye na wao wabakie kuiabudu miungu yao ambayo haifidi chochote katika haki wao wawe na dini yao walioifuata baba zao na yeye na dini yake aliyomridhia Mwenyezi Mungu aifuate. Ewe Muhammad sema, enyi makafiri mlioshikilia juu ya ukafiri wenu, mimi simwabudu mnayemwabudu nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu, wala nyinyi si wenye kumwabudu huyo ambaye mimi namwabudu, naye ni Mwenyezi Mungu wa pekee. Wala mimi si mwenye kuabudu mfano wa ibada yenu, kwani nyinyi ni washirikina wala nyinyi si wenye kuabudu mfano wa ibada yangu kwani hii ni tauhidi ibada ya Mungu mmoja nyinyi mna dini yenu mnayoitakidi na mimi na dini yangu aliyoteulia Mwenyezi Mungu nishike